السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الدرس الماضي تلسوم حديث 77 وسبعين حديث يا أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها وارضاها حديثه لزنغمزة كنبمتومي عليه الصلاة والسلام أمي حرمي أورونغو نورونغو نكتيك كبائر الذنوب لكني akaruhusu urongo katika hali ya dharura ima kuleta maslaha au kuondosha mafsada ikiwa maslaha hayaji mpaka ule urongo na ni maslaha mu'tabara rajiha au mafsada hayaondoki mpaka useme urongo na hakuna mbinu nyingine ila hiyo basi sharia imejuzisha kwa hiyo haja nao ni kwenye kusuluhisha baina ya watu au kabila au ghairi dhalik kwa ajili ya sulh kwa sababu sulh ni jambo matlub na ni jambo limeleta maslaha mingi hali ya pili ni hali ya vita sababu kutafuta nusra kwenye vita jambo matlub na ni maslaha rajiha na hali ya tatu ni mwanamke ni mwanamume kwa mkewe na mwanamke kwa mumewe kwenye masala ya kudumisha mapenzi na ishra kwenye hayati zaujia haya tumezungumza kwa urefu darasa iliyopita ikabakia fawaid za hii hadithi ndio tutaisoma leo إن شاء الله تعالى لفو توانغلينا حديث ينبين هذا الحديث حديث يا أم كلثوم فيه فوائد الفائدة الأولى الحديث يدل على أن الكذب حرام حديثي إن تفهميشك ومفهومياك نمنطوقياك نمنطوقياك kwamba urongo ni, ni haramu kwamba urongo asli yake ni haramu kwa sababu ummu kulthuma asema ma sametu ma samitu sikumsikia رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث sijamsikia kwamba ameruhusu urongo ila kwenye mambo matatu kwa hiyo kuruhusiwa kwenye mambo haya matatu ni dalili ya kuonesha kwamba asli yake ni haramu ndio maana tukaruhusiwa kwenye haya mambo matatu wa min al-akhlaqi dhamima na urongo ni katika tabia mbaya tabia chafu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fa innal kadhiba fujurun ni fujur na ni khuluq mbovu illa fil ahwal illa fi baadhi al ahwal isipokuwa katika baadhi ya hali nazo ni hizi tatu hapo ndipo tumeruhusiwa kusema urongo imma lijalbi maslaha ima kwa ajili ya kuleta maslaha au daf'i mafsada ama kuondosha mafsada hapo utasema urongo kuleta maslaha kama nini kama kuwapatanisha aliyoteta fi maslaha mume na mke kuwasilihisha mtu na rafiki yake ukafanyia sulhu ukasikizana hii ni kuleta maslaha au jalbi mafsada au kuondosha mafsada sengine unaona mafsada atakulemea na ni hali ya haraj ukatumia urongo ambao ni maarif kwa ajili ya kujiokoa na mafsada fala maana fi hadha hapana ubaya ni katika hali ambayo kwamba kudanganya ime ile inaeleweka kisheria kwa mfano kwa mfano mathalan mtu amjua wewe au tarehe yake yajulikana kwa jamii kwamba akikopa halipi alipi na akilipa ni baada ya kusumbua kwa muda mrefu sasa mtu kama huyo amekuja kukukopesha utamwambia hii eh, ngojea bwana nina kasha zimaa mimi la senti nyumbani twende nikakupatie anaenda kampe kisha uanze kufanya mbio uende polisi wewe hayanilipa wewe hayanilipa shore yako sasa mtu kama huyu ukamwambia kwa, kwa mfano ulama asema ukamwambia kwa mfano mimi hapa sina kitu ana hunama indi shay hujadanganya hauna kweli mfukoni simaanishi sina kabisa mpaka nende nyumbani nikatoe au nende benki nikatoe yani kule ziko lakini mimi hapa sina kitu ukatumia maarifu ni aina ya urongo fulani ukamwambia mimi hapa alana ata alhala mimi sina kitu haumaanishi sina kabisa eh wamaanisha sahihi sikubeba niko ziko senti mile flat ah bwana huna mben sina chochote sahihi au kiwango nilichonacho kidogo hakitokutosha kwa sababu gani wakimbia kumkopa kwa nini fihi mafsada kumkopesha huyu kuna mafsada itapatikana na wewe utakukimbia hiyo mafsada maana halipi atakutukulia mali yako na sikurudishie hapo yajuz kutumia nau'un min alkadhib ili kuepukana na shari yake na dhulma yake ya kukopesha na halipi fa fi hadhi alhala katika hali kama hii fi haja wala mana insha Allah taala kutumia hila kama hiyo ili kuepukana na shari yake faida pili wa fihi bayan الأحوال التي تباح فيها استعمال الكذب عند الحاجة hadithi imeeleza zile hali ambazo kwamba ni mubah ni mubah kusema urongo hadithi yaeleza zile hali ambazo kwamba ni mubah kusema urongo inda alhaja wakati wa haja wakati wa haja kwa hizi hali tatu ni hali ambazo kwamba yajuzu rajul أن يكذب دفعا للشر na hizi hali tatu ni hali zile muhimu hizi hali tatu illa fi thalath ni katika maana yake yani ni hali muhimu tatu haina maana dharura zenyewe zitakuwa ni tatu tu wewe hii adad hapa haina maana ya hasr hii adad hapa hii thalas haina maana kwamba mambo matatu tu ndo dharura za watu wote zifungike kwenye vitu vitatu la dharura ziko kwenye nyanja nyingi dharura ziko kwenye nyanja nyingi lakini mbona mtume ametaja hizi tatu kwa sababu hizi ndio ahamuha hizi ndio dharura muhimu ambayo za kutumika kadhib na haina maana kwamba hakuna dharura zingine ziko zingine waweza kutumia kadhib lakini muhimu zaidi ni hizi tatu ndio maana ya hadith ndio maana ya hadith wal qaida ni kwamba kullu ma fihi maslaha kullu ma fihi maslaha na hakuna mwanya mwingine kufanya illa an tastamila al-ma'arif au al-kadhib fayastamiluhu wa kullu amra fihi mafsada law tatumia kadhib tandafi al-mafsada fala mani fi hadha inda al-hajati ilayhi وكات مهتجية لا مانع واختلف العلماء علماء مختلفين sasa je maana ya urongo hapa nini je ni urongo ule hakika ya urongo ama ni tauria ni urongo ule hakika ya urongo ama kadhib hapa ina maana ya tauria qaulan wengi katika ulama wasema urongo ni eh, kuna baadhi baadhi ya ulama wanasema urongo ni haramun lidhatihi wala hauwezi kuhalalishwa katika hali ile yoyote na hii ndio madhhabu ambayo kwamba ameshikamana nao al-Allama Shawkani rahimahullah wa dhakara hadha fi as-Sail rahimahullah ورجح أنه لا يجوز قطعا كتمية ورونغو katika hali yoyote hali ya sulhu hali ya chochote la yajuz هذا رأي الشوكاني رحمه الله وجمهور أهل العلم ونهون يجوز يجوز لهذه الحاجة na wengine katika hao jumhur wakasema wal aula an yakuna tawriya yani asitumie urongo mahdh urongo mtupu ha تمية تورية ولا شك أن هذا هو الأولى والأغرى والأظهر كلكو كدنغانيا محض تمية تورية تمية تورية وكسكوم مهالي نبورة كتمية تورية كلكو رونغو لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ورى لكن ما كذب ما كذب hakuna hata siku moja mtume alitumia urongo katika mahali popote lakini alitumia nini tauria al'an kwenye harb kwenye vita si ametaja hapa Ummu kwamba kwenye vita ya juzu kutumia urongo mtume sallam hata kwenye vita hakutumia urongo urongo ule tunaujua urongo ametumia tauria lidhalik imekuja imekuja kwenye riwaya وممتومي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما ورى بغيرهم ثم هجمهم على غره سيما كان إذا أراد أن يغزو قوما كذب أقل ورى ورى أكتمي تورية حتمي رونغو لمتوبو طيب تورية نذيبي ni kama huo mfano mimi niliopigia wadeni hiyo ndo tauria tauria ni kuzungumza maneno imebeba maana mbili maana ya karibu na maana ya mbali wewe unaizungumza kwa kusudia maana ya kari ya mbali kwa kusudia maana ya mbali yule msikilizaji ataelewa hii maana ya karibu kwa hiyo akisema ah mbona hii mbona mimi nakusudia maana ile nyingine ya mbali kwa wewe hukudanganya urongo mtupu umetumia tauria kukimbia urongo au maaridhu huitwa tauria au huitwa maaridhu na ndio maana mtume صلى الله fi sahih bukhari asema nini inna fil maaridh lamanduhatun 'anil kadhib inna fil maaridh lamanduha 'anil kadhib kutumia maaridh ni kusalimika na urongo eh umefika mahali wewe eh, la manduha la hauna mbinu hauna njia nyingine yote ni imma udanganye urongo mtupu ama utumie tauria basi tumia tauria sidanganye hiyo maana manduha manduha ni jambo huna budi nalo lazima ufanye kwa hivyo ikifikia mahali hauna budi mpaka udanganye wewe tumia tauria sidanganye na tauria maana yake mfano wake niliowapigia bwana nikopeshe na mimi saa hii hapa sina kitu eh yeye ataelewa ni hapa sahihi yeye maanisha maana ya mbali wamaanisha sahihi yeye maanisha hana kabisa wazi au kwa mfano au kwa mfano katika mfano wa at-tawriya at-tawriya Ibrahim alayhi salam alipoulizwa kuhusu mke wake na ule khabith alladhi yuridu yafjuru biha na yeye akataka kumhepesha ili asifanye asimkosee heshima akamwambia man hadhi gal ukhti akumwambia ni mke wake ukhti huyu ni ukhti yangu na ni Sara mke wake si ukhti yake sasa aliposema ukhti yule bwana atafahamu ni ndugu yake tumbo moja amezaliwa naye pamoja hii ndio maana ya karibu ya ukhti lakini Ibrahim alayhisalam alikuwa maanisha ukhuwa islamia imania Sasa Ibrahim alayhisalam salam akamaanisha ndugu yangu kwenye dini ya Uislamu japokuwa ni mke wake na yule akaelewa ni ndugu yake kwa nasaba amezaliwa naye hadha hu hiyo ndo maana tauria lidhalika fi alhadith jaa anna Ibrahim kadhaba thalatha kadhabat fi sahih البخاري كل حديث كما إن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات يعني تورية الكذب أبو معنى تورية ikatajwa moja ni, hii masala ya ukhti kusema ukhti na masala ya pili fanadhara nadharatan fi an-nujum faqala inni saqim hamaanishi sahihi ndo ni mgonjwa mimi lakini al-asl mwanadamu akosi sukum kwenye mwili yeye kusudia maana ya mbali na huyo kusudia maana ya karibu kwa hivyo na wewe ni hivyo ikifika sehemu ni imma udanganye urongo mtupu au kuna mwanya kutumia tauria wewe tumia tauria kwanza usitumie urongo ila ikiwa hauna budi kabisa sasa sasa mambo mbali lakini al-asl ni bora utumie tauria kuliko kudanganya urongo mtupu <clears throat> ni katika mifano hayo alipokuja yule ajuza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam mazahahu mazahaha akamfanyia mizaha akamfanyia mizaha alikamuuliza mtume sallam je sisi tutaingia peponi sisi wazee tutaingia peponi mtume sallam akamwambia ah wewe mzee ah wewe wazee hawaingii peponi wazee hawaingii peponi fawalla tabki akaenda akapanyonga enda zake chalia kizee maskini lia kwa nini mtume amemwambia hivyo hajaenda mbali akamwita ambaye taala ambaye njoo akawa mimi nasema haungii peponi ukiwa ni mkongwe utakuwa kishababu utakuwa kisichana kidogo ndio maanisha hivyo fadhahikat kisha akateka hadi tauria si urongo mtume akusudia maana nyingine na huyo akusudia alikomfahamu maana nyingine amwambia mimi namaanisha haungii peponi ukiwa mzee واضح hauingii peponi ukiwa mzee hata ukafa ni mzee peponi ukiingia utaingia utarudishwa kijana barobaro shaba msichana barobaro au barobaro wa kiume hiyo ndio ilikuwa amani yani warra bidhalik hadi kulluha amthila za tawra wan nabii sallallahu alayhi wasallam ma kana yakdhib kadhib mahd an nabii sallallahu alayhi wasallam yuwarri na hii ndio inavyotakana fa sahih أن الإنسان أن معنى الكذب هبا التورية أن معنى الكذب يبقى أنه التورية إلا اللهم إلا في ضرورة لبدا ملحة هكونا بودي هكونا تورية فيها هاي من مبالسس والضرورات لها أحوالها فإذا نجينا حديث وفيه جواز الكذب في الصلح بين الاثنين والقبيلتين حديثي يونيش يجوز ورونغو كني صلح بين قبيلة ميلي أو وطوويلي وكذلك في الحرب na vile vile kwenye vita kwa nini lianna fiha maslaha lilislam vita uislamu ukinusurika dini nzima itainuka dini nzima itainuka sisi tukishinda vita na ndo maana mtume alikifanya hivyo akitumia kadhib fil harb yani tawriya ndio ile hadithi nikasomea kana nabii sallallahu alaihi wasallam idha arada yaghzu qauman warra bighayriha yuwataka huku anajifanya yuenda kule kwingine kisha anazungukia kwa chini wale maadui wakimwona ah wewe yuenda zake yule kumbe kwa mbele atawazungukia arudie kwa nyuma hii itwa tawriya warra bihim وفيه أيضا فائدة nyingine ya hadith أن استرضاء أحد الزوجين للآخر بالكذب kuridhishana mume kumridhisha mke na mke kumridhisha mume kuridhishana kwa urongo la yuaddu min alkadhib almadhmum urongo huo si urongo ule mbaya kwa sababu kuna maslaha ya ndoa kudumu kuna maslaha ya ndoa kudumu bal li maslahati hifdhi alishra sharia imehalalisha hilo kwa ajili ya kuhifadhi lile tangamano lisivundiki subhanallah angalieni uzuri wa uislamu na umuhimu wa maisha ya ndoa urongo ni haramu na ni kabira min kabairu dhunub lakini sharia ikatuhalalishia tutumie kwa ajili ya kudumisha ndoa isivundiki leo watu wanakuvunda ndoa kama kuvunda uti wa kuti ule uti wa kuti wa kifagio ule kama kushika kuvunda tu chap chap tafikiri خلاص طالق طالق خلاص تا atoa talaka kama mwandawazimu hata akili haiko kwa sababu haelewi uzito wa jambo jambo lilivozito mpaka urongo umeruhusiwa useme kuhifadhi hili jambo tu lisivundike ile na maana ni jambo kubwa kisheria yatakalichungwe eh na ndio maana Allah akasema wa akhadna minkum mithaqan ghalidha kachukua mithaq ghalidh ahdi nzito akaiita ndoa ni ahadi mzito iliyoko baina mume na mke na Mola wao subhanahu wa ta'ala kwa hiyo haya si masala ya matezo mpaka kuambiwa tumia urongo kwa ajili kudumisha ndoa na mapenzi kwenye ndoa la shakka na hadha amrun adhim qala an-nawawi an-nawawi rahimahullah sema aelezea urongo kwenye ndoa ni urongo kwenye upande gani tulizungumza kwamba haina maana kwamba mtu saa yote basi udanganya mkewe tu na mwanamke saa yote unena urongo na mumewe la urongo kwenye ndoa uko upande fulani tu basi asema nawi rahimahullah wa amma kadhibuhu li zawjati wa kadhibuha lahu amma mume kumdanganya mke na mke kumdanganya mumewe falmuradu bihi maana yake ni kwamba fi idhhari alwid ni kudanganya kwenye kudhihirisha mapenzi vipi yani mwanamume hampendi yule mwanamke kusema kweli hampenda ampenda mwingine lakini akienda akienda kwake ah wallah sijaona kiumbe kama wewe ah mimi katika wote wake zangu wewe ndiye wewe na hampendi amedanganya hapa bila shaka lakini kwa maslaha ya ndoa ya juzu ili yule mwanamke asivunjike moyo akamfanya yule mwanamke hana nguvu tena za kumtii sababu mwanamke kishakuambiwa hapendi خلاص hata hana afya tena kumtii yule mume eh lidhalika sheria ikakuruhusu umdanganye mwambe wewe katika wote wewe ndio namba kwanza wewe wale wengine wote watakuja baada yako na hata hampendi lakini hapo umedanganya fi idhhari alwud kuonesha mapenzi jaiz ili ndoa idumu walwaad bima la yalzam na kumwahidi kwamba utamfanyia mambo mambo yenyewe kisheria si wajibu yajuzu kudanganya kumwahidi kwa urongo mambo kama hayo yajuzu kwa mfano ameshikilia lazima utaniletea nguo ya harusi sieni sitaki sifanyi sipiki sipui sifui sifanyi chochote usipokuja na nguo ya harusi fulani mimi nitaka kwenda watu wote vango fulani na mimi nataka usiponiletea nyumba hii itakaa kama kijicho hii haifanyi chochote sasa ukapiga ubongo ukaona hapa kutakuwa basi kwa muahidi manake si wajibu kumpangua kwenda harusi wajibu ni ule mwanamke asitembee uchi yavae tu hiyo ndio wajibu ama nguo fulani nguo fulani hayo si lazima hayo ni ihsan kama mume ataka ukamwambia nana wewe fanya inshallah mimi nikirudi nitakuya nayo na wewe ulikuwa huna nia hata kumnulia lakini ulikuwa taka nyumba tu itolewe uchafu basi ikasafishwa nyumba ikapewa ikamaliza kupewa ikafanywa kila kitu eh na pengine ikafukizwa kiingia mashallah eh kisa ukiulizwa nguo inshallah iko kwa fundi inshallah kidha inshallah kidha paka wakati upite خلاص alhamdulillah atakuwa jahazi imevuka kwa salama kwa sababu si mambo ya lazima si mambo ya lazima ni kujitolea kwa hiyo hapo una, una hakika una, una, una ruhusa kumdanganya kumpa ahadi ya urongo kwa sababu si mambo ya wajibu walwa'du bima la yalzam au mwanamke naye ni hivyo hivyo kwa mume amuona huyu mwanamume mathalan kigongo hayayuki mgumu kama chuma chuma hakiyayuki na yeye ataka maslaha fulani ataka mapesa amwambie bana sikiza bana eh inshallah mimi wewe ukirudi leo kutoka shughuli utapata mmekuandalia kile chakula chako swafi kabisa unachokipenda na muhimu pengine bwana apenda chakula fulani wewe nietee tu ile kitu changu fulani nilikutuma basi insha Allah wewe ukija utapata meza tayari nimekufinikia mambo mazuri mazuri mwanamume akatukulia ukweli kaenda kafanya zile haja zake atakazo ile mwanamke ambazo kwamba yeye azitaka eh na ni mambo ambayo kwamba <clears throat> ni katika mambo ambayo kwamba yeye lazima yatekeleze akataa kutekeleza akisha kuyafanya akija akambia halas hakuna chochote Ile mambo ambayo kwamba si lazima ambayo kwamba amekufanya muhimu ni chakula tulishapika wa khalas ule kwa sababu wewe kuna mambo fulani kasart fiha na mimi nitaka taksir wa hakadha hizi ni mbinu fulani mwenyewe mume na mke huwa wanajua kusaidiana na kufanyiana almuhim hapo ndipo ama kila ukiingia wewe ukitoka ni urongo tu la la la hadha majus majus urongo utatumika kwenye kudumisha maisha ya ndoa na kufanikisha peke yake kwenye sekta hiyo basi sekta zingine zote ni utumie ukweli majus hususan ikiwa tena mambo ya hukuku za wajiba na mimi nilipiga mfano wiki iliyopita hukuku za wajiba hazina kujadiliana ni lazima ukweli wa khalas kila mmoja apate haki yake sio kugandamizwa mwanamke kwa sababu ya mwingine agandamizwe anyimwe hukuku zake ala hadha laju kwa urongo kutumia urongo bwana wewe umeongea ah sikuongeza mke mimi sikuoa katu katu sikuoa wewe tu na utaniona kila siku mihulala hapa lakini mtana hunyapa kenda kule kajepa kenda kule hasa ah, mambo gani tadhlim almar'a علشان تسقط حقها علشان الإخفاء ما يجوز لأن هذه حقوق لازمة كجوانيا زاو من الحقوق اللازمة لذلك واضح ثم ينبغي الحذر من هذه الأمور ينبغي الحذر من هذه الأمور نوالا hakuna kusema ati mimi nikisema mmeoa huyo atakasirika hiyo si udhuru hakuna mwanamke hata mmoja hakasiriki kwa maudhui hiyo kasirika atakasirika siku mbili tatu kisha mambo atakwenda kama kawaida kwa hivyo si udhuru huo si udhuru naam hizo ndo baadhi ya fawaid za hii hadithi ya leo hadithi inayofuata ni hadithi ya 78 حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناين زنغمزية يا خلع مسألة يا الخلع كيوا موجة أي منامك مشين وكفاني عشرة نمومي خلاص أيزتنا بس الشريعة كنا نبينو نمنا فلاني وترتيب مموكي منامك أبتية عدي ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابن عباس سما مكواك ثابت بن قيس بن شمس ثابت نصحابة كتكما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم وهو أنصاري نني صحابة مهمة سانا نأنا چهو كوبا سانا كوني وسلام چهو چاكي يعني خطيب رسول الله يعني خطيب katika khutaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam Thabit ibn Qais ibn Shammas wa kana yaruddu ala almushrikin bi khutbatihi yaruddu ala almushrikin bi khutbatihi radiyallahu an wa kana jahwari as الصوت sauti yake ilikuwa nzito kubwa alafu nzito sawa sawa akizungumza utafikiri simba na nguruma sasa sauti kubwa radiyallahu anhu wa radha na thabit radiyallahu anhu iliposhuka aya ya hujurat suratul hujurat iliposhuka zile aya za mwanzo ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabiy ولا تجهروا يعني جهوري الصوت نامبيوا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم mkifanya hivyo amali zenu zitaporomoka Thabit radhiyallahu anhu aliposikia hii aya alihama msikiti akaenda nyumbani akajifungia akawahulia usiku na mchana. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu mtume auliza fena Thabit. Jamaa sema hatujui. Akasema mani yatini bi khabari. Nani ataletea habari yake? Mbona amedhibu simuone? Mmoja akasema mimi ya Rasul akaenda nyumbani akifungua mlango akibisha ampata amejikunja iwalia tu amwambia una nini rasulullah sallallahu alaihi kuuliza amwambia ama taalam ani sura li nazal wewe kusikia ile sura ile shuka ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi tajharu lahu ba'dikum li ba'd an كجهر a'malukum fa ana jahwari as-sawt fama adhunnu illa annahu qad habita 'amali wa ana min ahli an-nar كان بها آية هي سما hivyo mwenye kuinua sauti mbele ya mtume amali zake zimeharibika na mimi naona amali zangu zishaharibika na ni mtu wa motoni ndio maana pata nimalizikie tu hivi akarudi akamwelezea mtume sallallahu alayhi wasallam thabit kumbe amejifungia sababu ni hii mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia idhhab wa qul lahu annahu laysa min ahli an-nar bal huwa min ahli al-janna nenda kamwambie basi mwambie mtume akwambia wewe si mtu wa motoni bwana wewe ni mtu wa peponi akambashiria pepo hapo hapo radiyallahu anhu ni sahaba mkubwa alobashiria pepo na hiyo kutoa khutba mbele ya mtume na kuinua sauti mbele ya mtume yuinua kwa amri ya mtume sio mtume ndo amamrisha kutubu angalia uchaji Mungu wa masahaba tatahajjab wallah utastaajabu hawa watu walikuwa namna gani ile sauti anayoinua hainua hakuinua kwa kitwa chake ameinua kwa amri ya mtume kumamrisha khutubu wa maadhalika bado yuajiogopea yuaiona hii aya imemlenga yeye bado yuaogopa hivi ndivyo mu'min alivyo hivi ndivyo mu'min anaishi baina khauf na raja anaogopa na akitarajia lakini sisi mashaallah mashaallah amali zetu ni hizi za mavumbi matupu hata tuzielewe mbele na nyuma na kila aya kama hizi zikishuka si zetu za wale hizi ni za wale watu fulani mimi misimo mashaallah mimi kama pamba na hizi aya ah, hizi walenga fulani na fulani na fulani ndio hali zetu tulivu ah ma anna a'maluna hakadha mnauzion lakini angalia hawa amal na tena mtume ako pale akiri amekiri amali yake ومع ذلك يخاف لا إله إلا الله ولا شك أن هذا ورع هنا وشجي مونغ وهل يجوم فسثابت اليوم ونمك أيتوا جميلة جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول يولي رأس المنافقين عبد الله بن أبي بنت ياكم مسلم قال لي ما جاب ويونمت منافق مكبوة ميت أمكوفة ndio hiyo yukhrijul hayya min almayit Allah akatoa kutoka mgongo wake mwanamke mcheji Mungu sahaba wa kike muislamu aliyosilimu aitwa Jamila waqila Habiba lakini riwaya nyingi zasema likiitwa Jamila binti Abdullah ibn Ubay ibn Salul ndio alikuwa mke wa Thabit na huyo na huyo mwanamke kwanza aliolewa na Hamdala ibn Amir yule ghasilul malaika Hamdala radhiallahu anhu ndio alimwoa Jamila Hamdala alipouawa Uhud alimwacha na mimba ndo akazaliwa mtoto wake Abdullah bin Hamdala alipomaliza eda akaolewa na Thabit ibn Qais huyu Thabit ndo akamuoa baada ya Hamdala au Jamila akakaa naye akataka kuwatu kama hadithi mtakavyokuisikia akamuata kwa khulu akaolewa na Malik ibn Dukhshum na Thabit akamzalia mtoto mmoja anaitwa Muhammad bin Thabit bin Qais akaatwa na Thabit akaolewa na Malik ibn Dukhshum radhiyallahu anhu wote masahaba waliomuoa mwanamke radhiyallahu anhum ajma'in sasa alipoolewa na Thabit hakuweza kustahimili ndoa yake kwa Thabit alishindwa na Thabit kumstahimilia ndoa yake فاتت النبي صلى الله عليه وسلم كما akamwendea mtume faqala akamwambia يا رسول الله إيه متومي والله ثابت بن قيس بن شماس هو صحابة واتو ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين siwezi kumtia aibu ma a'tibu yani siwezi kumtia aibu kwenye dini yake wala khuluq yake mashaallah ni mtu ana khuluq nzuri tabia zake mzuri na dini yake mzuri bali amebashiriwa pepo amebashiriwa pepo kuna zaidi kwa hiyo hapo mimi namsafisha simtii aibu lakini mwanamke amwambia mtume salam walakini akrahul kufra fil islam mimi hii jumla imefasiriwa mara mbili tafsiri mbili ulama wamekhtalifiana kuhusu maana yake nini maana ya kwanza asema mimi ulama wengine wasema maana yake ni kwamba mimi nachukia kuja kuritadi sababu ya thabit manake nina maneno mazito nitakayosema hataweza kuritadi kwa sababu yake kwa hivyo haina haja mimi nitoke kwenye uislamu kwa sababu ya thabit bora niache hii ni kauli ya kwanza kauli ya pili sema la sio maana yake hapo maana yake kufuru hapa ni kufuru ndogo yani kukufuru neema kwamba maana yake mimi nachukia nikikaa na thabit nitaikufuru hii neema ya mume sitomchunga sitomfulia sitomfanyia lolote sababu simtaki kwa hivyo haina haja kukaa kwenye ndoa yake alafu nimkorofishe nasema sababu simtaki kwa hivyo nitakuwa nikimkorofisha nimeikufuru neema ya mume kufuru neema yani bado mimi ni muislamu lakini nitakufuru hii neema ya mume na hii ndio tafsiri iliyo sahihi insha Allah bidalil alisema nini akrahul kufra fi fi yani bado mimi ni ndani ya uislamu kama angalikuwa maana ni kuritadi nikiwa na thabita inaweza kuritaja ingelikuwa vipi akrahul kufra mina ingelikuwa mina alislam na tofauti ya maani hurufu aljar inabadilisha maana tamaman ingelikuwa kufru hapa ni kufru kubwa na kuritadi angetumia min hii ndio muktadha wa lugha angesema inni akrahul kufra min alislam hapo angalikuwa ni kufru akbar akusudia lakini madamu amesema fi fil islam yani bado mimi nitaka uislamu niko ni muislamu lakini neema ya mume hii nitaikufuru nikiendelea kuishi na thabit kwa nini kwa sababu hajampenda kisura nimekuja baada ya baadhi ya riwaya kuonesha kwamba thabit alikuwa kidogo sura zake hazivutii kana fihi damama yani haivutii sura yake kwa mwanamke sasa mwanamke akachoshwa ndio dini yake mzuri khuluqi yake mzuri ni mtu wa peponi eh? wanawake wengine wana maajabu lakini haya yote mwenyewe bado pia mazuri mume wake na bado yeye lazima mume pia awe na sura itakayo ah na khiari yake tume hakumlazimisha yani angetazama masala ya kwamba huyu ni mtu wa peponi na huyu ni mtu mzuri na bali amekiri mwenyewe mbele ya mtume ako hivi ni mzuri kila kitu kwa dini na nini lakini sura zimenishinda <clears throat> kwa hivyo madamu moyo wangu haujampenda hauna mapenzi na yeye haina haja niendelee na yeye kwa sababu mimi nitakuja kukufuru hii neema ya mume basi mtume hakushindana ni sawa maumbile saa nyingine mtu aweza kuwa ni mzuri kwa dini ni mzuri wa khuluq mzuri wa muamala lakini basi mwanamke tu kambia ah, moyo wangu hujavutwa tu naye maujuda na watu wote wakashanga ah huyu hamtaki huyu la haula la basi tu hajavutwa na naye wala maadhura mawjudi shauri yake ni ikhtiari yake mwenyewe wala mambo ya moyo hatuyaingilii huwezi kuusarifu moyo wa binadamu Allah subhanahu wa ta'ala muqallib alqulub طيب mtume akushindana naye faqala rasul sallam mtume akamwambia ataruddina alayhi hadiqatahu utamrudishia mahari yake ambayo ni ile bustani ile shamba lokupa ya mitende ile shamba yake ya mitende alokupa kama mahari uko tayari kumrudishia mwenyewe qalat jamila akamwambia naam mimi niko tayari niko tayari tampa shamba yote lakini aniate tu hawezi tena hawezi tena kutangamana naye bas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume akamzungukia thabit akamwambia iqbalil alhadiqa kubali shamba yako chukua mwenyewe shamba yako watalliqha tatliqa na mpatie talaka yake خلاص akamwamrisha thabit kampa amri kubali mahari yako kubali alafu mpatie talaka yake ende zake wa خلاص haina haja akae chini yako na hawezi kukuhudumia moyo wake umekwisha mapenzi na wewe maadhura ni udhuru na mtume sallallahu alaihi wasallam basi muache haina haja ni kulazimisha ukae naye na hamto mwenyewe ashasema hatokuka hatokaa na wewe vizuri na huenda aogopa kukufuru neema kwa hivyo muachilie akaachiliwa baadaye akaolewa na mwingine akaolewa na Malik ibn Dukhshum radiyallahu anhu <clears throat> طيب أخرجه البخاري والنسائي حديث من بكاء من بخاري نسائي قوله البسيمة ما أعيب عليه أي ما أجد عيبا فيه ما أعيب عليه يعني معناه ناكن ما أجد عيبا فيه سيجبات أعيب كواك كبسا يا سلام هل نعيب حتى موجة كديني ولا كطبيع وانا أم مزور هذا هو قوله أكفر أو أكره الكفر أي العشير ككفور نعمة يمومة والعشير هو الزوج أكره كفران العشير ميمي نشكية كجا ككفور نعمة يعشير والعشير هو الزوج والعشير هو الزوج بسبب البغض نفيل نفوم شكية كيف هنا هجا أكفور نعمة مومة دعواني أني واجه ثابت مني كنغلية شغل زان بس نتومي كموليز حكم مدام طلاك وميتاك نيوه رديش مهاري يوه utarudisha shamba yake alilokupa naam basi mrudishie na mambo yaishe mrudishie na mambo yaishe na thabit akakubali bustani yake au shamba yake mwenyewe kaichukua mwenyewe akamtaliki talaka yake kwa hivyo hiyo ndio hali na hii ni hali utokea na hii ni dalili ya kuonesha kwamba hata mtu akawa ni mzuri wa dini ni mzuri wa khuluq ni mzuri wa muamala huenda akakataliwa <clears throat> huenda mwanamke akamkataa kwa sababu ma hawiyat ilay ma hawiyat ilay hajampenda hajamtaka na hii si aibu wala la yajuzu kusutwa mwanamke kwa jambo hilo mambaghi lidhalika hata mtume sasa hakumsuta huyo hakumwambia ah thabit ni mtu wa peponi wewe utaki la haki yake وهذا يدل على أن دين هيende na atifa dini yaenda na isabatu dalil wal haq na mtume sasa sala kumwambia ah huyu kidha la la la utarudisha shamba wenyewe naam haya bismillah wazi لأن maumbile fitra hairuhusu tena wao kuwa pamoja wala ukana min ahli janna kwa hivyo hadha huu kwa hivyo mwanamume naye uelewe si lazima ati kile ukienda mahali wewe ni mtu wa dini ati ukubaliwe la ma yalzam huenda mwanamke akasema na ma hawiti ilaiha ilahi mimi sijamtaka moyo wangu haujamailishwa na yeye na ni haki yake lidhalik la tunkahu albikr hatta tustamar wa fi lafz hatta tustadhan mpaka hiyo ndo maana kuchukua idhini ni kwamba akhiarishwe awe na khiari yule mwanamke wazi kwa hivyo na hata akaolewa na akaona kwamba hawezi tena kumuashiri mwanamume خلاص utaratibu ni huo rudisha mahari ya wenyewe vizuri thumma baada dhalik qadhi atawatenganisha atamwambia itlaq taliq takwenda kwa qadhi ataeleza qadhi atamuita mwanamume ataambia kama mtume alimwambia thabit utaratibu ndio huo mwanamke akichoka na ishra na mumewe huo ndio utaratibu afanye kwa sababu yeye ndio aliochoka na ishra mumewe lidhalik baadhi ya ulama wameweka shart khulu wamejuzisha kwa sharti khulu ameijuzisha kwa sharti sharti gani wanasema ni sharti awe huyu mwanamume hampendi ndo khulu itakuwa sawa lakini kama mwanamke ameitisha khulu mwanamume bado moyo wake yamtaka hiyo khulu ni batil baadhi ulama wasema lakini hadha alqaul dhaif bila shak tukhalifu alhadith haiendane wasahih qaul aljumhur ni kwamba wakati wowote mwanamke akichoka na ishara ya mwanamume ameona moyo wake hamwezi يجوز له لها أن تخالع ناكيشا كتاك خلع يجب كما نمومي وكبالي هكونا كتا لا يجوز كتا لازم وكبالي وسبب متوم الممرشة ثابت أمر اقبل اقبل الحديقة وطلقها تطلق متوم الممرشة أمر ثابت كبالي هكونا كسمستاكي كبالي كويبو ما يذيو بيبو ما نمكي كسما أميكو ممبا خلع يجب مكبالي نوم واجلي هذا هو مفهوم أو مدلول الحديث في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل على ثبوت الخلع حديث دليل ثبوتيش خلع كما نجambo liko كشريع وأنها وأنه فرقة جائزة خلع kwamba khulu كنا كفا kunakofaa ni كنا كفا ima mwanamume yeye aamue kufarik atoe talaka au ni mwanamke mwenyewe ameamua kutokana na mumewe apatiwe khulu yake hadha hu kwa hivyo alkhulu jaiz yajuz ثانيا فائده pili وفيه أن طلب الزوجة للخلع مباح mwanamke kuomba khulu ni mubah mubah haikatazi kwa sababu kuna sababu hawezi ishra naye hampendi moyo wake ushageuka hamtaki tena wazi bas hiyo sababu yatosha yeye kutaka khulu kwa hivyo mubah ni mubah kwa wakati gani idha karihati zauj akimchukia mume hamwezi tena moyo wake humpendi tena hiyo sababu ya kutaka khulu au wa, au imma lisui ishratihi au mwanamume yatangamana naye kwa vibaya ana tabia mbovu yule mwanamume mtesa amsunduga amsumbua ampiga amtesa yani yajuzu kwenda kutaka khulul kwa hivyo mwanamke moyo wake ukishakuwa hakuwezi tena hauna mapenzi tena na wewe ni haki yake kufanya khulu au iwakupenda mume wake lakini wamsumbua unampiga unamtesa unamnyima hukuku zake hutangamani naye vizuri watangamana naye kwa tabia mbaya la shaka huyu mwanamke kisheria ni mubah kwenda kuomba khulu kwa kadhi imma lisu'i ishrati au damamatihi au kwamba yule mwanamume hamvutii hamuoni kama ni mzuri tena zote ni udhuru lidhalika hiyo mwanamke jamila imekuja riwaya inda ibn majah alisema maneno mazito alisi katika maneno alimwambia mtume mazito mengine akamwambia nini katika maneno alimwambia alimwambia wallahi laula makhafat Allah lau kama mimi simuogopi Allah idha dakhala alayya huyu thabit akifungua mlango kiingia tu kwangu la basaqtu fi wajhihi ningemtupia mate ya uso ilikuwa imefikia kiwango hiko sasa ambe ya rasulullah sitaki yafikie huko maana nitakuwa na kufuru sasa neema ya mume nafanya vibaya lakini imefika kiwango mimi nikimuona thabit najisikia paka kumtia mate ya uso ninavyomchukia hii riwaya imekuja inda ibn Majah kwamba alisema hivyo haya hapo kuna ndoa tena ah. hakuna cha ndoa tena sasa kuna baadhi ya wanaume hawajaelewa ah takahulu simpi simpi hauna amri sheikh akitaka ni lazima apewe illa tu bi shart khulu haifanyiki nyumbani jamaa khulu lazima ifanyike mbele ya mahakama ya kadhi kama ni nchi hakuna kadhi mbele ya imamu wa ile kijiji ambaye anapeleka mambo ya dini lazima ifanywe mbele ya imam anayepeleka mambo au kadhi hakuna khulu ya kufanya nyumbani hadha majuzu watakwenda kwa mahkama au imamu wa mji ambaye anapeleka masala ya dini ataeleza na atamfanyia khulu lakini hana ruhusa mwanamume kusema simpi khulu la juzu hiyo haiko kwenye miliki yako wewe ukishakuambiwa ni utoe ni uridhie na uache lakini na yeye lazima arudishe eh, arudishe mahari yake ajifidie ajifidie ajikomboe ثالثا katika fawaid za hadith وفيه أن الخلع قد يقع من طرف واحد خلع si lazima mume na mke yakubali upande wa mke tu akisema mimi nitaka khulu khulu izingatiwa si sharti ridha ya mume haishurutizi ridha ya mume upande mmoja tu wa mwanamke ukiamua ataka khulu sharia inampa sharia inampa sharia inampa bidalil maana wengine wasema oh basi Allah mbona anasema nini kwenye Qur'ani illa an yakhafa alla yuqima hudud Allah mbona Allah anatumia dhamiri ya wawili mume na mke illa an yakhafa wote wawili mume na mke an yuqima wote wawili mume na mke hudud Allah la tutakwambia hii aya ni mujmal yabainishwa na hii hadithi ya nani ya Jamila hadithi ya Zaid hii hadithi ya Zaid imethibitisha kwamba aya haikusudii wote wawili lazima wakubali mmoja tu yatosha mwanamke tu akiamua kwa hivyo aya itakuwa inafasiriwa na hadithi hadithi ndio imebainisha kwamba hii dhamiri ya uwili hapa si sharti hii dhamiri ya uwili si sharti mwanamke mmoja tu akikubali kutoka pande yake atatoka walaysa almuradu bimajmu'ihima kwamba si lazima na mume akubali khulu ndio muktadha ya aya inaonyesha hivyo al-asl aya inaonyesha mpaka waridhiane wote wawili lakini hii hadithi imekuja kueleza kwamba si sharti wote wawili bidalil mtume alikubali khuluq jamila peke yake hata thabit hakutaka kumwacha na akamwamrisha ikbal kubali hii ina maana thabit hakuwa anapanga kumwacha wazi kwa hivyo hii dalili ya kuonesha khulu inaweza kutokea upande mmoja tu wa kike wa khalas wala si lazima mwanamume aipasishe japo kuwa aya imewahusisha wote wawili lakini aya hufasiriwa na hadithi kwa hivyo hii hadithi imefasiri umafuhumi ya aya hii ambayo umetaja wote wawili mpaka wakubaliane rabi'an katika faida za hadith wa fihi dalilun wa fihi dalilun ala على أن المهر على جواز رد المهر كله وفيه دليل على جواز رد المهر kullihi حديث dalili يكونش mahari hurudishwa yote ikitokea khulu au sio ala kwa nini al-asl mwanamume akisha kumuoa mwanamke akisha kufanya dukhul tu wajaba al-mahr kamil hata ukamwacha upewe mahari utaambia kwenda zako si ushafanya dukhul kwish alaysa kadhalik hii ndio hiyo ndio asl wewe mwanamume umeoa ukishakuoa ukafanya dukhul ukamsibu ule mkeo hata kama umemsibu mara moja tu wajib almahar kamil bal ulama wengine wanasema na hiyo ndio kauli jumhur wanasema hata si lazima amsibu ukifunga mlango tu ukakaa faragha na yeye na ule mwanamke baada ya kumuoa muda ambao kwamba muda ule mtu aweza kufanya jimaa akamaliza yatosha wajib almahar kamil وهذا مذهب عمر رضي الله عنه قال إذا أرخى الستار وخلى معها خلوة تمكنه من الجماع وجب المهر كامل هنا نسمى عمر radhiallahu anhu mwanamume akishakuoa akaingia chumbani na mkewe akakaa faragha na yeye muda ambao kwamba kawaida mtu aweza kufanya jimaa muda ule akamaliza alafu akatoka hata kama hakumgusa wajaba mahar kamil kifa kimgusa hata kama mara moja aula aula mahari ya sasa hii ndio asl ukisha kumwacha ukisha kutoa mahari hurudishiri na ule sahaba akamshtakia mtume sallam amemwata wewe mkewe akamwambia nipe mahari yangu mwanamke atakunipa Mtume sasa akamwambia ya hadha eh vipi bwana eh amwambia maharuka maharuka bimastahlalta min farjiha mahari yako ni ile starehe ile starehe naye wewe umemuoa mwanamke mchanga umestarehe naye afu mati ukitoka mwambie nipe na mahari shikalama hadha mtume akamsuta usahaba la haombe hakuna cha mahari haupewi mahari upewe lolote ile starehe uliokula hiyo ndo mahari yako lakini mbona kwenye khulu mwanamke anarudisha mahari hadha dalili kuonesha khulu ina hali tofauti kwa sababu mwanamke ndio alotalib firaq yeye ndio alotaka firaq kwa hivyo khulu hatutaifananisha kama talaka sasa utakwambia mwanamke rudisha mahari ya mwenyewe kamilan wal aslu fai kupewa maana mwanamume ashakaa na wewe ashakujame pengine ashakuzalisha na watoto lakini hapa tutampa mwanamume mahari kwa sababu gani wewe ndio uliokataa kutangamana naye kwa hiyo hapo khulu imetofautiana na masala ya pala kwenye kifungu hicho wafihi ni katika fawaid za hadith ni kwamba yambaghi lizawj an yaqbala talaba zawjiha ila fi alkhulu ni lazima mwanamume akubali ombi la mwanamke akimwambia muache lazima akubali kwa sababu mtume alimwambia thabit ikbal amr hakuna kukataa ikbal wazi طبعا نقاد يتكويكو pale mbele tasikiza hukumu yenu na والصحيح أن الأمر هذا للتكليف بعض العلماء هنا أمر كما إرشاد كم تملك يوم يوم نصيحته ثابت كبالي كبالي من باب النصيحة لا من باب الأمر والصحيح أنه أمر تكليف kwa sababu hali ya mwanamke iliyokuwa ilikuwa mbadwa kumtia na kohozi la mato au mate ya mato ah tafiki hapo ndio mtume amwambia thabit kubali lazima ukubali hukumwacha arudishe shamba yako umwache fasahih anna al-amru litaklif na mwanamume hafai kukataa khulu yambaghi akubali ni wajiba akubali majuzu kukataa khulu ikiwa mwanamke atakadimika atakubali kupeana yale mahari aliyotolewa na ulama wamekhtalifiana je arudishe mahari yale yale au mwanamume ana haki ya kutaka ziada <clears throat> awalan <clears throat> mwanamume akiwa mkarimu humwata tu kitambo ibtidaan alasl lakini madamu yeye ameitaka sharia haikumdhulumu mwanamume mwambie bwana rudisha mahari sasa je mtume kusema mrudishie shamba yake ina maana lazima iwe mahari yake tu haifai kuongezeka la as-sahih min aqwali ulama ni kwamba yajuz mwanamume katika khulu kutaka kiwango hata zaidi ya ile mahari aliyotoa yajuz hapo mushkil bora maelewano yao na upande wa kike ukiwaweza kutoa hadha kwa hivyo si lazima ati mwanamume lazima ape mahari yeye ameoa kwa laki mbili atarudishiwe laki mbili la mimi naweza kutaka laki tatu mwanamume ni vuruga mimi nilikuwa naishi maisha mustakira sasa umenizukia tu niate niate utanikoroga mambo yangu kadhaa kwa hivyo la basi mwanamume kutaka ziada ya yale mahari aliyotakwa wakati wa kuoa kama ameoa kwa laki mbili mwanamke anataka khulu mwambie yajuzu eh, kumwambia kiniletea laki tatu tueleane sawa sawa mafi mushkila mafi basi haina neno insha Allah taala wala si lazima atoe kiwango tu kile cha mahari aliyotoa si lazima lakini pia ni uzuri kwa mwanamume si lazima lakini ni uzuri achunge hali ya ule mwanamke pia kama hana uwezo amhurumie ampe tu atukue tu imma mahari yale yale au mwambie mimi nimekuoa kwa laki moja yalla nipe 1080 punguzia mafi mushkil huo ndio ukarimu lakini akitaka ziada sharia haikumkataza kitaka ziada ana haki la maana fi dhalika insha Allah taala wa huwa alqawl arrajih insha Allah ya mwisho katika fawaid وفيه حديث دليل مهم جدا وفيه أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا haya masala marefu sana wa asiba lakini nitayataja tu kwa juu juu hapa kuna khilaf baina ulama je khulu ni talaq ama ni fasakh هل الخلع طلاق بمعنى إذا رجعت رجعت باثنين كخلع طلاق أو نفسخ ترجع بدون شيء خلاف بين العلماء جمهور علماء ونونا الخلع نطلاق الخلع نطلاق sasa ule mwanamke baadaye ukitaka kurudi kumuoa tena utarudi kwa takumbakisha mbili sababu tayari ile ya kwanza shaihisabu la utamrudia yule mwanamke eh, mlofanyana khulu naye baadaye akasema ah sasa moyo wangu ushafunguka na kutaka mumkin Allah yuqallibu alqulub subhana sasa kama ile ni talaq kauli jumhur akirudi ukimrudia atakumbakisha mbili rajaa bitnain talqa ama tukisema kauli ya Sheikh al-Islam na wengine kwamba ni fasakh si talaq ina maana lao siku yote ukimrudia umemrudia na utarudi kwa talaka tatu za kukamiliziko ziko haijatoka hata moja umemrudia na talaka zako tatu kwa sababu khulu ni fasakh fasakh ni kuifungua ndoa sio kuikata talaka ni kuikata kuimaliza fasakh ni kufungua kama kufungua fundo ukitaka utafunga hadha qawlan lakini sitaki kuambia saa hizi athara za hukumu yatarattab alaiha lakini hadithi dhahiri yaonesha kwamba khulu' ikitoka kwa, kwa lafzi ya talaq itakuwa ni talaq ukiangalia hichi kisa chote ni khulu' mwanamke ameomba kuwapa lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia thabit hakumwambia wa khali'ha alimwambia wa talliqha فدل على أن الخلع طلاق ثم يقوم بها وخالعها تخليعا قال وطلقها فدل على أن الخلع طلاق هي ndo rai ya jumhur lakini hii kauli ya jumhur ishkali mahali pamoja mahali yani imekuja kwenye riwaya mtume alimwambia huyu Jamila an ta'tadda bihaidha wahida amwambia sasa thabit ashakuata kaa haida ya haidhi moja alafu oleo kitaka sasa hawa kauli ya pili wakauliza jumhur kama khul ni talaq mbona mtume akumwambia akae thalathata quru والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء كواida mwenye aliwata talaka raj'i yuwaka idda haidhi tatu mbona mtume amwambia Jamila kaa haidhi moja tu alafu olewa hii dalili kuonesha basi khulu si talaq hawa wengine kina Sheikh al-Islam aliwajibu jumhur lakini jumhur nao wakawajibu wakawaambia mtume hapa alitosheka kwa haidhi moja kwa sababu hali ni tofauti hali tofauti kivipi kwa sababu malengo ya talaka kuitwa raj'i ni malengo mawili ni imma maana kwamba ni raj'i ili ule mume huenda wakati wa idda kamrudia ule mwanamke hilo lengo la kwanza lengo la pili la kuambia kete idda ya talaka ni bara'atu rahim kuangalia kwenye kizazi kuna kitu hakuna haya ndo malengo ya mawili ya talaka raj'i na ndo maana Allah akasema wale waume zao waliwataliki ndo ahaki kuwarudia wakati wote kipindi cha eda baba wala nani hana ruhusa hata wali kuingilia mwanamume akisema shakurudia kwisha raja na ndo Allah akasema wabuulatuhunna ahqqu biraddihinna fi dhalik in aradu islah buulatun yani azwajun waume ndo ahqqu kwa ule mwanamke mwenye talak raja aloacho mume ndio ahaka akisema sawa yote sharudika hata mwanamke akasema sitaki bado atakuwa raja imepita sasa jumhuri akasema kwenye khulu hakuna tamaa ile mume kurudi manake mwanamke amejikomboa amekwenda zake hakutaki mwenyewe amesema taki tena yule mwanamume pale hana fikra tena ya kumrudia kwa hivyo lengo la kwanza la idda haliko lililobakia lengo la pili lengo la pili ni, ni kuangaliwa kizazi kuna kitu hakuna sasa ndo maana asema mtume amemwamrisha akae haidhi moja kwa sababu haidhi moja yatosha kusafisha kizazi kwa hivyo khulu bado talaq japokuwa ni talaka yake aina fulani unaona hivi ndivyo jamhuri sijui kama mnafahamu vizuri almuhimu haya masala yana taqidat la basa e, hata kama hamkufahamu sahihi inshallah mbeleni tukiwa twasoma zaidi au vitabu vya fiqh mbele tutakuja ku, kueleza mahali pake zaidi hapa haitowezekana kuchukua zile furuu zote kuzizungumza almuhim hiyo ndio kauli hiyo wengine wanasema khulu ni fasakh wengine wanasema khulu ni talaq kulingana na hadithi wa kauli jumhur ndio kauli ambayo kwamba wengi wameitegemea japokuwa wengi katika muasirin sahi yuftun anna alkhulu fasakh wengi katika muasirin wanasema ni fasakh lakini jumhur wa ahli al وهذا القول أظهر وهذا القول أظهر بلا شك على كل حال نيكو قول ينجين هي لكن أنها طلاق أظهر من حيث لفظ الحديث من حيث اللفظ تسانده فهو أقرب الأقوال قبع الخلع طلاق لكن شيخ الإسلام حتى المفتى به من العلماء المعاصرين ونهنا نفسخ ولا سي طلاق هاي مسألة خلافية لا مانع وتكختلفيان لا مانع في هذا يمش وفيه أنه يجب أن يكون الخلع على عوض خلع ni lazima kutolewe badali hakuna khulu ya bure haji mwanamke akasema oh mimi nitaka khulu alafu bure la lazima kuwe na iwad kuwe kuna kitu apewe mume ndio ile khulu itakuwa sahihi kama mwanamke hakutoa kitu خلاص hakuna cha khulu hakuna cha khulu oh mimi nina nusu nusu sina itategemea radhi ya mwanamume itategemea huruma ya mwanamume atakuhurumia tukue nusu nusu baadaye haya la amekwambia sitaki mpaka ikamilike itabidi ukamilishe hakuna khulu ya bure haya ndo baadhi ya masail ambayo yako kwenye hadithi naktafi bihadha alqadr na ma'dhira na maomba afu radhi kwamba leo nimerefusha kidogo in kana fi sual sawa min tasbiri